Apirila, hogeita zazpi gaur rastelena da eta hau berrion albistegia duzue berriozari irratiaren albiste mankizuna ze titularrarekin erikiko dugu gaurko albistegia, Xabi. Bai, garasi, Pedro Irigoyen, berriozar futbol eskolako erreferentea zendu da. Iruro bederatzei urte zituela zendu da berriozarko futbolean erreferentea izan den gizona, bizitza erdia zera mankirol sailean lanean, ala ere Pedro Irigoyen, periko ez izenekoa berrioz zarko bizilagunekiko izan duen trataera atsegina eta gizatiarrearen gatik ezaguna izan da ere, batipat zortzikoko kalekoen artean, perikorekin pertsona paregabea joan zaio berriozarri, baina ez da bakarra izan asteburuan blasa amate salmeron Jose Ruz pepeko zinegotziaren ama ere zendu zenatzo. Gaur berriozartar biak agurtzeko hiletak eginen dira San Esteban parrokian seietan perikorena eta zazpiretan izan blasa amaterena. Anintzako plantillak beste hiru greba jardun egingo ditu. Udal informatikaren mantenua zarduratzen den enpresako langileak beste hiru egunez greban emango dute gaur hasita eta aste azkenarekin bukatuta. Gaurko greba egunean langileak hiruñako udalean kontzentratuko dira administrazioko kontxeluan buruden Enrique Maia Iruñako alkateak entzun diezaien bera ezan baitzen negoziazioa presiurik gabe emateko proposamena atzera bota zuena. Langileak egoera zailan aurkitzen dira, euren lan eskubideak luzatu zua nepean murrizturik izan baitira, honen aurrean, hauzitegian, hainbat demanda aurkeztu dituzte langileek. Juanjo, hau zezen argazki erakusketa. Berriozar historia egiten izeneko argazki erakusketa ikusgai izanen da kulturgunean. Gaurte ikasita, maiatzaren amaseira bitartean, Juan Jose, oses argazkilari berriozartarrak, argazki zaharrak bildu ditu erakusketa honetan, gure erreko azken berroge urteetako hainbat, une jasotzen dituztenak hain zuzen, argazkiek berriozarko historia hurbileko ekimen pertsona, ospakizun leku eta gertaera asko gogoratzen lagunduko digute Xabi. Eta astelenero bezala, asteburuko futbol partiden emaitzekin irekiko dugu kiroleen atala, garazi? Erregionalean neskak, Zarramontzaren aurka, huts eta bi irabazte zuten. Erregionaleko mutilak partida eskutik, hongi eldurik mantenduez, azkenik bat eta bi galdu zutela, ultzamarren aurkakoa. Gazteak ardoiren aurkako partida irabazte zuten, bi eta huts gadete kategorian. Ataldekoak huts eta iru galdu zuten, eta betaldeko Bitartekoak ere galdu, bost eta iru lehenak zarramontzaren aurkaritu ziren, eta bigarrenak aldiz garesen kontra, horixek berriozar futbol elkarteari dagozkion talde nagusien astebuka erako denaitzak. Sokatirako neskak berriz ere txapeldun lau bider lau txapelketan. Larrentzarko pilotalekuan jokaturiko berreun taberroita mabost kiloko kategorian azken jaurdunaldian berrio zartarrak txapeldun suartatu ziren azkenik, txantrearen aurkako taldearen kontra gogor aritu behar izan ziren, lehen tiraldia irabazirik bigarrena errepikatu behar izan zuten, epaileak nulotzat eman baitzuen. Kadete taldekoak bigarren aste sailkapen orokorrean eta oraindik aukerak dituzte, hurrengo big jaurdunaldietan ondo aritu gero txapelarekin egiteko. Eguraldiaz mintzatzeko unea du orain zer gaurko iragarpenak garazi. Odeiak nagusi izango ditugula dio gaurko iragarpenak Xabi, ondorio zeuri apur bat egingo du batez ere atxar, atxaldearen hasieran ipar mendebaldeko haizea ibiliko da eta temperatura maksimoak gaur nahikoa jitsiko dira berriz ere berokia hartu beharko dugu beraz. Eta hau izan da guztia gaurko albistegiari daukionez, informazio gehiago datu zen orduetan berriozari erratiaren sintonian, efeko eun puntu zortzian edo orduro interneten eguzkiplaza.neten. Thank